Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Ադրբեջանի կողմից շրջափակված Արցախի հետսետի խորացող մարդասիրական ճգնաժամի հետևանքներն են եւ այդ կապակցությամբ արտաքին աշխարհի արձագանքները։ Խոսքը սկսեմ Արցախի տոտալ շրջափակման էական բաղադրիչ հանդիսացող եւ բոլորիս արդեն հայտնի իրողության արձանագրմամբ։ Եվ այսպես հուլիսի 8-ի երեկոյան Ադրբեջանը վերստին բացեց գազատար խողովակի իր տեղադրած փականը եւ վերականգնվեց Բաքվի կամայական որոշմամբ տևականորեն դադարեցված գազամատակարարումը Հայաստանից Արցախ։ Սակայն շատ չանցած հաջորդ օրվա երկրորդ կեսին, այսինքն նույնիսկ 1 լրիվ օր չանցած Բաքուն դարձյալ դիմեց նույն փականի օկնությանը եւ նրա օղակաձե բռնակի հակառակողությամբ 1-2 շրջապտույտի միջոցով նորից արգելափակեց երկնագույն վարելիքի հոսքը դեպի Արցախ։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ գազամատակարարումը լրիվությամբ եւ անընդմեջ դադարեցված էր մարտի 21-ից։ Արցախի շրջապակման ավելի քան 210 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից այն խափանվել է հանրագումարային 143 օր։ Իսկ Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարումը ամբողջովին կասեցված է ավելի քան 180 օր շարունակ։ Թե ինչու Բաքուն անսպասելի թույլատրեց, ապա եւ գրեթե անմիջականորեն դադարեցրեց Հայաստանից Արցախ գազի մատակարարումը, իսկ էլեկտրական հոսանքինը շարունակում է առ այսօր կասեցված պահել, տակավին պարզ չէ ոչ շարքային քաղաքացիներիս եւ ոչ էլ մանավանդ Արցախի իշխանությունների համար։ Թեկուզ բոլորս էլ քաջ գիտենք մեր ողերին ճշնամու թե գիշարչական բնույթը եւ թե ավանդական նենգամտությունը։ Այն որ կառավարությունը նույնպես տեղյակ չեն գազի հոսքի բացման եւ փակման պատճառը հետևանքային կապին իր Facebook-յան դիմատետրում հավաստիացում է պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Մի բան հստակ է, որ Արցախյան կողմի հետ այդ թեմայով որևէ հաղորդակցություն տեղի չի ունեցել։ Գրել է նա։ Պետնախարարի խորհրդականի տեսակետով մեջբերում եմ։ Այս քայլի գլխավոր նպատակը միգուցե կոնկրետ պահի արտաքին ճնշումը որոշակիորեն նվազեցնելն էր, սակայն վստահ եմ, որ մի շարք այլ նպատակներ էլ են հետապնդել Ադրբեջանի իշխանությունները, օրինակ ցանկացած պահի անակնկալ կերպով միացնել անջատելու միջոցով հարուցել մշտական անորոշություններ եւ տարաբնույթ բամբասանքներ ու կասկածներ Արցախի բնակչության շրջանում որի օգտին է խոսում այսօրվա ընդհատումը։ Չեմ բացառում նաև այն հանցավոր դիտավորությունը, որ 100-մորյա ընդմեջ դաթարից հետո գազամատակարարման անակնկալ վերականգնումը կարող է լրացուցիչ միջադեպերի ու մարդկային կորուստների պատճառ դառնալ։ Մեջբերման ավարտը։ Կարծում եմ կարելի է համաձայնել Բեգլարյանի այն ենթադրությունը, թե գազի խողովակի փականի բացման գլխավոր նպատակը կոնկրետ պահի արտաքին ճնշումը որոշակիորեն նվազեցնելն էր։ Այն նկատի ունեմ արտաքին ուժային կենտրոնների կամ միջազգային կառույցների կողմից Բաքվի օրաշարունակական ճնշումը իրոք զգալի էր վերջին շրջանում։ Որպես այդպեսին զորօրինակ վերհիշենք նախ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի անցյալ տարվա դեկտեմբերի 21-ի որոշումը, որով Ադրբեջանին պարտավորեցվում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ եւ բավարար միջոցները ապահովելու Լաչինի միջանցքով Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող ցաներ հիվանդ անձանց տեղաշարժը։ Եվրոպական դատարանի այդ որոշումը այնուամենայնիվ ինչ որ չափով իրականացում է։ Իհարկե, Բաքվի կողմից այս կամ այն մտածածին շինցու պատրվակող կատարվող հաջողակի ընդհատումներով ու խոչընդոտների հարուցմամբ։ Ապա Արդարադատության միջազգային դատարանի այս տարվա փետրվարի 22-ի որոշումը միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին, որ կայացվել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի շրջանակներում քննության առնված Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի գործով եւ պայմանավորված էր Ադրբեջանի կողմից Բերզորի Լաչինի միջանցքում ապրիլի 15-ին անցակետ տեղակայելու փաստով։ Ինչպես գիտեք, այդ որոշմամբ ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատական ատյանը պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու նշված միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անխափան տեղաշարժը երկու ուղություններով։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, չնայած ավելի քան 4.5 ամիս է անցել այդ որոշումը ընդունելու օրվանից, սակայն Բաքուն առաջնորդվելով անպատժելիության սկզբունքով, կամահարելով եւ անտեսելով կոպիտ ասած ոտնակող տրորելով անհապաղ կիրառման ենթակա այդ միջազգային դատական ատյանի հրամայականը, Արաշվապե շարունակում է իր քոչը քշել Հետսետե ավելի խստացնելով Իրապորինի տեղադրած անցագետի ռեժիմը, ընդ որում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության Արցախի գրասենյակի եւ կամ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի աջակցությամբ անցագետը հատող բուժառուների եւ նրանց ուղեկցող հարազատների նկատմամբ լկտի նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դրսևորումներով հանդերձ։ Ավելին, շարունակելով իր այդ անմարդկային պահվածքը, Բաքուն հունիսի 15-ից լրիվությամբ արգելել էր ինչպես բուժառուների երթևեկությունը Բերձորի միջանցքով, նույնպես եւ մարդասիրական բնույթի բեռնափոխադրումները Հայաստանից Արցախ։ Անկամ տեղի է ունեցել շուրջ 4 տասնյակ դեպք, երբ արգելվել է Հայաստանի հիվանդանոցներում մահացած արցախցիների տեղափոխում հայրենի եզերք Պատճառաբանելով, թե հանգուցյալներն Ադրբեջանի դեմ 90-ականների սկզբներից ի վեր կռված մարդիկ են, հետևաբար ահաբեկիչներ, հանցագործներ են, պարտադրելով դագաղները վերստին ետ Հայաստան վերադարձել, որտեղ եւ կատարվել են նրանց ժամանակավոր թե հիմնավոր հողարկավորումները։ Երևանի Եռաբլուրում կամ այլ բնակավայրերի գերեզմանոցներում։ Իհարկե, անսպասելի չէ արցախցիներիս համար, քանզի առօրյական է, Բաքուն հուլիսի 14-ից հերթական անգամ արգելել է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ավտոմեքենաների անցուդարձը Բերձորի միջանցքում։ Ոստի Ադրբեջանի հակամարտկային վերաբերմունքի այս եւ նմանօրինակ շատ այլ դրսևորումները հաշվի առնելով է, որ Հաագայի դատարանը գտնելով, որ այս պահին չկա իր փետրվարյան որոշումը լրացնելու անհրաժեշտությունը, բայց ընդառաջելով Հայաստանի խնդրանքին, օրերս հուլիսի 6-ին վերահաստատել է այն, ընդունելով համապատասխան որոշում։ Նույն կերպ Ադրբեջանի հասցեին դարձյալ խիստ մեղադրանքներ են հնչել ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի կոնգրեսի Թոմս Լանթոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանության թեմայով հունիսի 21-ին անցկացված լսումների ժամանակ։ Արդյոք պաշտոնական Բաքվի առանձնապես Իլհամ Ալիևի վրա որևէ ազդեցություն են թողել կոնգրեսականների եւ լուսումներում վկաների դերերում հանդես եկած հայտնի քաղաքական գործիչների, դիվանագետների եւ վերլուծաբանների հնչեցրած բնորոշումները, թե Ադրբեջանի ագրեսիվ նոաճողական քաղաքականության եւ թե նրա ժառանգական առաջնորդի լկտի պահվածքի վերաբերյալ վերջինիս ընդཐུպ համեմատելով Քուվեյթի վրա հարձակում ձեռնարկած Իրաքի նախագահ Սադամ Հուսեյնի հետ եւ անգամ կարծես թե կանխորոշելով նրա հավանական համարժեք ճակատագիրը։ Նույն կերպ Ադրբեջանի նկատմամբ հասարակական վերաբերմունք է ցուցաբերել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը հունիսի 22-ին Լաչինի միջանցքով ազատ եւ անվտանգ մտքի ապահովումը թեմայով անցկացված լուսումների արդյունքում զայների բացարձակ մեծամասնությամբ ընդունված իր բանաձևում Արդյոք Մոսկվայի կողմից էր ճնշումը նախագահ Պուտինին Արցախի նախագահի հեղած նամակից, կամ ասենք դրան հաջորդած Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև կայացած հերախոսազրույցից հետո, գուցե ավանդական հորթորներով, բայց այդ անգամ հնարավոր է որոշակի սառը երանգներով հանդերձ։ Ես չէ, ռուս որոշ մեկնաբաններ են ասում, Մոսկվան կարող է մեկ օրում արգելել Ռուսիո ադրբեջանական համայնքի անդամների բոլոր հսկայական գումարային փոխանցումները ռուսական դրամատներից դեպի Բաքու։ Գումարներ, որոնց հաշվին ապրում են Ադրբեջանում աղքատության մեջ հայտնված նրանց հարազատները։ Իսկ իշխանություններն այդ գումարներով արդյական զինատեսակներ են գնում Արցախի եւ Հայաստանի դեմ պատերազմելու համար արգելափակել Ռուսաստանի տարածքով ադրբեջանական նավթի եւ գազի հոսքերը դեպի Թուրքիա եւ Արևմտյան Եվրոպա, տարբեր պատրվակներով դադարեցնել բանջարեղենի առաքումները Ռուսաստան, սառեցնել Ալիև Փաշաև Գերդաստանների դրամական ավանները ռուսական դրամատներում եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե իրոք արտաքին ճշմարան նվազեցումն էր դեպի Արցախ գազամատակարարման անսպասելի վերականգնումը, այդ դեպքում իսկ նույնքան անսպասելի արգելափակումը, ինչով բացատրել դա։ Դարձյալ դիմենք Արտակ Բեգլարյանի քիչ առաջ նշածս Facebook-յան գրառմանը։ Սակայն վստահ եմ, ասում է նա, որ մի շարք այլ նպատակներ են հետապնդել Ադրբեջանի իշխանությունները, Օրինակ ցանկացած պահի անակնկալ կերպով միասել անջատելու միջոցով հարուցել մշտական անորոշություններ եւ տարաբնույթ բամբասանքներն ու կասկածներ Արցախի բնակչության շրջանում, որի օգտին է խոսում այսօրվա ընդհատումը։ Չեմ բացառում նաև այն հանցավոր դիտավորությունը, որ Հարուին նորյա անընդմեջ դաթարից հետո գազամատակարարման անակնկալ վերականգնումը կարող է լրացուցիչ միջադեպերի եւ մարդկային կորուստերի պատճառ դառնալ։ Անշուշտ գազի անսպասելի մատակարարման եւ նույնքան էլ անսպասելի դադարեցման պարագան իրոք հղի է Բաքվի համար իհարկե խիստ ցանկալի, մեզ արցախցիներիս համար նույնքան գուցե եւ առավել անցանկալի հնարավոր չարաղետ միջադեպերով ու կորուսներով։ Բայց այս պարագայում Բաքուն բացահայտ անուլ է տվել իր չարամիտ խաղը, Բանն այն է, որ նախքան երկնակույն վարելիքը կհասներ բնակիչների բնակարանները, Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները, խուսափելու համար լրացուցիչ անվտանգային ռիսկերի հնարավոր առաջացումից, հաջորդ օրն իսկ սկսել էին կատարել լրացուցիչ տեխնիկական աշխատանքներ բոլոր բաժանորդներին գազի մատակարարման համար համակարգը նախապատրաստելու նպատակով Բնականաբար խնդրելով անպայման զգոն լինել ու զինվել համբերությամբ զերծ մնալու համար որևէ դժբախտ պատահարից։ Այդ պատճառով, ինչպես նաև հաշվի առնելով վարիլիքի խիստ սողությամբ պայմանավորված ավտոգազալիցքավորման մեծ պահանջարկը, վերականգնման արդյունքում կուտակված գազը սկզբում մատակարարվել է միայն ավտոգազալցակայաններին, ընդ որում ավտոգազալցակայանների շուրջօրյա աշխատանքը կազմակերպելու եւ այդ շնորհիվ ապահովելու համար հնարավորինս մեծ քանակի ավտոմեքենաների գազալ լիցքավորումը Կառավարության որոշմամբ նախատեսվել էր մինչև հուլիսի 11-ի առավոտյան Արցախի ողջ տարածքում ապահովել շուժորյա էլեկտրամատակարարում։ Սակայն, ինչպես ասվում է, շապատն ավելի շուտ եկավ, քան ուրբաթը։ Ադրբեջանը հաջորդորն իսկ արգելափակեց Հայաստանից Արցախ գազի մատակարարումը։ Ոստի եւ հաշվի առնելով առաջացած ֆորս մաժորային իրավիճակը, այսինքն գազամատակարարման հանկարծակի ընդհատումը, Արցախ էներգո ընկերությունը ստիպված եղավ նախորոք հայտարարված հուլիսի 11-ի փոխարեն մեկ օր շուտ հուլիսի 10-ից վերադառնալ մինչ այդ չեղարկված վեճամյա հովարային անջատումների ժամանակացույցին։ Սակայն ըստիս Բաքվի կողմից Արցախ մտնող գազի խողովակաշարի անսպասելի բացումն ու փակումը մեկ այլ նպատակ եւս ունեին։ Բանն այն է, որ որ խողովակաշարն անցնում է աղետալի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված Շուշի բերդաքաղաքի մերզակայքով, որտեղ եւ ճյուղավորում է դեպի Ստեփանակերտ եւ Շուշի։ Որքան տեղյակ եմ, Ադրբեջանն իր տարածքից Շուշի տանող գազամուխ չի անցկացրել, ի տարբերություն էլեկտրական հոսանքի գծի, որի նորակառույց հզոր ենթակայանը գտնվում է քարին տակ Շուշի ճանապարհատվածի խաշմերուկին անմիջականորեն հարող տարածքում։ Հարց է ցակում, իսկ որտեղից է գազ բերվում Շուշի։ Արավել քան համոզված եմ, Հայաստանից Արցախ գազատարի պարբերական միացումն ու փակումը հենց այդ նպատակին են հետամուտ։ Բաքուն պարզապես ամեն անգամ կար ժամանակահատված բացելով գազատարը, համբերատար սպասումը, որպեսի խողովակը լցվի գազով, ապա փակելով դեպի Ստեփանակերտ ձգվող մայր խողովակաշարը, Բացում է շուշի տանող նրա ճյուղավորումը, յուրացնելով, ավելի ճիշտ գողանալով խողովակում կուտակված հայկական գազի ողջ ծավալը։ Ում համար པարզ չէ, որ տեխնիկապես անհնարին է, որպեսզի Հայաստանը գազատարը փակվելուց հետո դեպի իրեն յետ քաշ խողովակում ամբարված երկնագույն վառելիքը։ Եվ ամեն անգամ ահա այդպես, անկախ այն բանից, որ Ադրբեջանի իշխանության անխտիր բոլոր ներկայացուցիչները, անձամբ այդ երկրի բռնապետ Իլհամ Ալիևը Քաղաքակիրթ աշխարհին ներկայանում են կոկիկ հակ ու կապով, անպայման փոխկապը բզներին, այնուամենայնիվ ստիպված ենք արձանագրել այսել որերորդ անգամ, նրանք բոլորն էլ առ այսօր հավատարիմ են իրենց նախնյաց ավանդույթին, շարունակ գողանալ հարևանի ապրանքը, ոչխար կլինի դա, խոշոր եղջերավոր անասուն, ձի ու ավանակ, մշակութային թե կրոնական արժեք, պատմություն ու գրականություն, ուրիշ ազգի տարած, մի խոսքով այն ամենը, ինչ իրենց չարբախտից չեն ունեցել երբեք եւ այսօր էլ չունեն։ Ադրբեջանի կողմից Բերզորի միջանցքի արգելափակումը սկսած անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից ինչպես նաև Հայաստանից Արցախ էլեկտրական հոսանքի եւ գազի մատակարարումների կամայական դատարեցումը, ինչ խոսք անշափելի վնաս են պատճառում հանրապետության տնտեսությանը եւ մեծապես խաթարում Արցախի բնակության բնականոն կյանքը, կրթության, առողջական վիճակի, կենցաղի, սննդի, դեղորայքի եւ այլ բազմազան խնդիրներով հանդերձ։ Անշուշտ վիճակագրական թվերը շատ ավելի խոսուն են եւ իրատեսական։ Ոստի դիմենք Արցախի կառավարության տեղեկագրում հրապարակված վերջին վիճակագրական տվյալներին։ Կարծում եմ էական չէ, որ դրանք շրջափակման 205-րդ օրվա դրությամբ են հաշարված, քանզի իրավիճակը յետընթաց չի ապրում։ Այսպես ըստ այդ տվյալների Հանրապետության 860 տնտեսավարող սուբյեկտներ ընդհանուրի ավելի քան 20%-ը շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել են իրենց գործունեությունը, իսկ մնացած տնտեսավարողները գործում են մասնակիցավալով կամ պետական աջակցությամբ դադարել են շուրջ 33 կիլոմետր ճանապարհի, տասնյակ կիլոմետր ջրագծի, հազարավոր հեկտար հողատարածքների ողորմման համակարգերի 3717 բնակարանների, ավելի քան 40 սոցիալական եւ արտադրական ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Շրջափակման եւ կենսական ենթակառուցվածքների խափանման պատճառով առ այսօր փաստացի աշխատանքը եւ եկամուտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկներով շուրջ 11000 մարդ։ Ներառյալ պետական աճակցությամբ աշխատատեղի ժամանակավոր պահպանման դեպքերը որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին է։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի հանրապետության տնտեսությանը հասվել է շուրջ 390 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 43%-ի չափով հնայի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի 900 միլիոն դոլարի չափահովմանը։ Շուրջ 14 անգամ ավելի քիչ կենսական նշանակության ապրանք է Արցախ ներկրվել միայն Կարմիր խաչի եւ ռուս խաղապահների կողմից, քան իրականում պետք է լիներ առանց շրջափակման՝ մոտ 82000 տոննայի փոխարեն 5700 տոննա, որից վերջին 4 օրվա ընթացքում միայն 12 տոննա բացառապես դեորակ միայն Կարմիր խաչի կողմից։ Արգելափակված ճանապարհով Արցախի քաղաքացիների ոչ մի մեքենա չի անցել իսկ մեքենաների ընդհանուր շարժը գրեթե 65 անգամ ավելի քիչ է եղել, քան պետք է լիներ առանց շրջափակման։ 205 օրվա ընթացքում 188600-ի փոխարեն 2911 մեքենայի մուտք եւ ելք այն էլ միայն Կարմիր խաչի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով մոտ 1 1520 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 579 բուժարու, իսկ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ եւս 70-ը համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության գործունեության հանդեպ հարուցված ադրբեջանական լրացուցիչ խոչընդոտների պատճառով գրեթե 1 ամիս դադարեցված լինելուց հետո վերջերս վերականգնված տեղափոխումները լրիվությամբ ընդհատվել էին։ Հունիսի 25-ից կրկին վերսկսվել է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության գործունեությունը Բերձորի միջանցքում։ Շրջափակման հետևանքով իրենց տներ չեն կարողացել վերադառնալ ընդհանուր առմամբ շուրջ 3900 անձինք ներառյալ 550 երեխա, որոնց մի մասը տոն է վերադարձել Կարմիր խաչի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների աջակցությամբ։ Ստեփանագերտ Գորիս Մայրուղով Արցախի ոչ մի քաղաքացի ազատորեն չի երթևեկել։ Մարդկանց երկկողմանի տեղաշարժի դեպքերը նվազել են շուրջ 204 անգամով, եղածն են միայն Կարմիր խաչի եւ խաղապաների աջակցությամբ։ 205 օրվա ընթացքում մարդկանց 502250-ի փոխարեն 2466 մուտք եւ ելք։ Իլրումն պաշտոնական վիճակագրության հարկը նշել, որ Արցախի քաղաքներում ու գյուղական բնակավայրերում դեռևս մի կերպ գործող, բայց կիսով կամ ավելի չափով դատարկ խանութներում աչք է ցակում ինչպես սնդամթերքների, նույնպես եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների խիստ պակասը։ Բացի այդ, գյուղական համայնքներում աճեցված բերքն ու բարիկը, ներկա պահին առանձնապես բանջարեղենը մեծ դժվարությամբ են հասնում եւ կամ միշտ չէ որ հասնում են քաղաքային շուկաներ եւ խանութներ փոխադրամիջոցների համար անհրաժեշտ վարելիքի պակասի կամ բացակայության պատճառով։ Ինչի հետևանքով բարիզբունի մասով ճճուն են դրանց վարժարքի գները։ Հետևապես ոչ բոլոր քաղաքացիներն են առանձնապես խոցելի սոցիալական խավերի ներկայացուցիչներ, կենսաթոշակառուներ, գործազուրկներ, նպաստառուներ եւ այլն, որ ի վիճակի են գնել դրանք։ Իշխանությունների ձեռնարկած միջոցները ուղղված սրընթաց գնաճի կանխարգելմանն ու կասեցմանը ավաղ առայժմ գոհացուցիչ արդյունքներ չեն տալիս։ Արդյունքում հետզհետե ավելի ու ավելի խորանում եւ սրվում զուտ մարդասիրական չգնաժամը։ Այնուամենայնիվ, որքան անձամբ տիրապետում եմ իրավիճակին ու բնակչության շրջանում տիրող տրամադրությանը, սոցիալական ցանցերում արցախցի օկտատերերի գրառումներից, ինչպես նաև տարբեր մարդկանց հետ իմ գրեթե ամեն ժամյա անձնական շփումներից, հարևանների թե ցանոթ ընկերների բարեկամների հետ Արցախցիներս ընդհանուր առմամբ ամենևին էլ հուսալը կված չենք։ Մեր ճարակամ հարևան երկրի իշխանությունների ավանդական հայատյաց քաղաքականության այդ հետևանքներից։ Այնքան որ տասնամյակներ շարունակ առավել եւս հետ պատերազմյան այս 2.5 տարում լիովին ընտելացած ենք Ադրբեջանի ղեկավարության նման անմարտկային պահվածքին։ Հետևապես այդ առումով Բաքուն կրկին ու կրկին տանուլ է տալիս կարկանդակի ու մտրակի իր սադրիչ խաղը, այս անգամ կապված գազամատակարարման վերականգնման ու կրկին շուտապույտ արգելափակման հետ։ Հուսանք հերթական անգամ համոզվելով, որ Արցախի ժողովուրդը խորն արմատներով շատ ամուր կապված է հայրենի հողին եւ հաստատուն է Արցախ հայրենիքի նկատմամբ իր սիրո ու պատասխանատվության խնդրում։ Նաև վստահ ու լավատես, որ միջազգային հանրությունն ի վերջո կգիտակցի, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի լիակատար պաշարումը մարդկության դեմ հանցագործության դրսևորում է եւ հրատապ ու գործնական միջոցների կդիմի կանխելու, կասեցնելու համար խորացող մարդասիրական աղետն Արցախում։ Այո, ճանաչելով ու պաշտպանելով մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը բռնատերական Ադրբեջանի հարաճուն ոտնձգություններից։ Իսկ որ միջազգային հանրությունն ի վերջո լիովին կզգա ու պատշաճ կգնահատի Արցախի ժողովրդի կամքի ուժն ու հարաճուն դեմադրողականությունը եւ լեթարգիական քնից վերազարտնած պատասխանատվության զգացումով ու ողջամիտ գիտակցականությամբ համարժեք գործնական քայլեր կձեռնարկի հանուն իր իսկ հրշակած ժողովրդավարական արժեքների Արցախյան հիմնախնդրում նույնպես կերարելով ազդեցությանն ու պարտադրանքի իր ողջ գործիքակազմը բռնակպետական Ադրբեջանի նկատմամբ Սանձահարելով նրա ցեղասպան քաղաքականությունը, անձամբ ինձ համար տեսանելի է, վաղթե փոքրիչ ուշ դա անպայման լինելու է։ Այնպես որ հավատանք եւ ասենք ամեն։